Hrvatski radio, obrazovni program.

Rano je jutro njemačke prislušne postaje na zapadnom frontu prijavile su da se kroz kišu i grmljavinu čuje zvuk motora i buka prometa. Dva francuska dezertera izašla su iz šume Villers Cotre, udaljene oko 80 km sjeveroistočno od Pariza i izvijestila da će između 5 i 6 ujutro početi veliki francusko-britanski napad. Nisu lagali. U 5 sati 35 minuta iz magle pojavila se gomila tenkova koja je pratila puzajuća topnička baraža koja ga pogađala njemačke položaje prije nego što bi na njih udarili saveznički tenkovi i pješadija. Nade njemačkog generalštaba da će njemačka vojska u silovitom napadu prema planu nazvanom prema njegovom tvorcu, feldmašalu Alfredu von Schlieffenu, do kraja ljeta 1914. godine poraziti Francusku, propale su u bici na rijeci Marni, koja se vodila u rujnu 1914. U srpnju 1918. 19 francuskih i 4 američke divizije, 2100 topova, 750 tenkova i više od 1000 zrakoplova započeli su drugu bitku na Marni. Holger Herwig u knjizi Prvi svjetski rat Njemačka i Austrugarska 1914. 1918. piše. Deseta armija generala Šarla Manžana i šesta armija generala Žana de Guta bacile su Njemce nazad na rijeku Vesle. Ludendorff je mogao samo izraziti svesrdnu nadu da nas Bog neće napustiti. Hindenburg je hrabro obavijestio cara da ga je sadašnja nevolja podsjetila na situaciju koju je pretrpio Friedrich Veliki i da je usprkos tomu pobjedio. Ludendorff je bio prisiljen dati zapovjed za opće povlačenje 48 sati nakon savezničkog proboja. 19. srpnja Losberg je molio Ludendorfa, kojeg je zatekao užasno nervoznog i vrlo depresivnog, da odmah povuče vojsku na Zigfridovu liniju. Ali prvi kvartirmajstor general za sve prošle neuspjehe okrivio svog šefa operacija Vecela i odbio je primiti taj savjet, još uvijek vjerujući da je vojska čvrsta i netaknuta. Bijes, panika i paraliza zgrabili su Ludendorfa. Kada je Njemačka započela napad na Francusku i Belgiju na čelu velikog generalštaba, glavnog stožera, bio je feldmaršal Helmut von Moltke mlađi, nečak velikog Helmuta von Moltkea, tvorca vojnih pobjeda koje su dovele do ujedinjenja Njemačke. Nakon poreza na Marni, Moltke mlađi je kolabirao i zamijenio ga je pruski ministar rata, general Erich von Falkenhayn. On je pokušao udarom u Flandriji razbiti pad poziciju i ponovno ostvariti pobjedu. Ali već 13. studenog 1914. obavijestio je cara Wilhelma II. da je vojska istrpljena i da je rat na zapadu vjerojatno izgubljen. Von Falkenhayn ostaće na dužnosti načelnika generalštaba do kolova za 1916. kada će ga car zamijeniti s feldmašalom Paulom von Hindenburgom. On i njegov kvartir majstor general Erich von Ludendorff postaće de facto vojni diktatori Njemačke. U srpnju 1918. doći će red na Ludendorfa da doživi slom zbog bezizlazne situacije na ratištu. 21. ožujka 1918. godine u 4 ujutro 6608 njemačkih topova i 3534 minobacača otvorilo je vatru i kako to piše Holger Herwig, zapadni front eruptirao je orkanu vatre i grmljavine. Pet sati trajala ta vatra. Onda je topništvo počelo baražnu vatru kojom je polako uništavalo savezničke položaje metar po metar. 40 minuta kasnije 76 njemačkih jurišnih divizija napalo je savezničke položaje između Arasa i Lefera. Tako je počeo zadnji pokušaj njemačke vojske da postigne pobjedu na zapadu. Operacija je bila remek dijelo generalštabnog planiranja. Hindemur i Ludendorff znali su da vremena nema puno. Holger Herwig piše. Vrhovno zapovjedništvo vojske nazvalo je taj napad operacija Mihail u čast sveca zaštitnika Rajha. Također ona se nazivala i careve ofenziva bitke i mira. Njemačke željeznice orkestrirale su svoj najveći ratni pothvat, dok je 10.400 vlakova između 15. veljače i 20. ožujka svaki dan i noć na frontu prebacivalo ljude i materijal. Vojni zapovjednici izvijestili su da je moral visok, ali dodali su i da su trupe na Mihael gledale kao na zadnje bacanje kocke. Njemačke trupe u dva su dana odbacile britanske trupe kod rijeke Some više od 60 km. Cilj je bio odbaciti britanske trupe s europskog kontinenta, slomiti francusku obranu. Već na početku tog proboja s fronta stizale su vijesti koje su uznemirile njemačko zapovjedništvo. Holger Herwig piše. Malo je njemačkih zapovjednika željelo priznati da je napad usporen željom vojnika da zadovolje dvije temeljne potrebe, glad i žeđ. Krunski princ Ruprecht priznao je da se njegova šesta armija u travnju 1918. zaustavila kod Estera, Mervilla i Bejela, kako bi zadovoljila žeđu u brojnim trgovinama vinom i da su uslijedili odvratni prizori pijanstva. Dva mjeseca kasnije zabilježio da su zauzimanje ransa odgodili pijani vojnici. Disciplina se urušila. Gdje je god zauzeto selo, trupe su tražile vino i hranu. Evelyn, princeza Blücher, čula je glasine da su njemački vojnici u britanskim rovovima naišli na blago. Hrpe i hrpe hrane, sanduci keksa, pekmeza, konzervirane govedine, mlijeka, sve ono što bi u najdivljim snovima mogla poželjeti izgladnjila njemačka mašta. Onda odjeća, mantili, kožni prsluci, svilene čarape, divne vodootporne čizme, skladišta puna kožne robe, sedla, uzde, torbe. Operacija Mihajlo okončana je 5. travnja. Saveznici su pretrpjeli teške gubitke, ukupno oko 248 tisuća vojnika ali njemačka je vojska izgubila 239 tisuća vojnika. Elitne divizije, uvježbane za proboj mreže rovova, pale su na 2000 vojnika. Hindenburg i Ludendorff nisu stali. U operaciji Blicher ili bici za Chemin de Dam, koja je počela 27. svibnja, njemačke trupe poduzele su svoju najveću topničku operaciju Prvog svjetskog rata. Kompozicije vlakova zajedno duge 550 km dopremile su na frontu 2 milijuna granata. 1100 baterija ispalilo stavilo je te granate za četiri i pol sata. Niti to nije donijelo željeni rezultat. A onda je 18. srpnja 1918. počeo savjesnički protunapad. Prvi svjetski rat na zapadu Europe počeo je golemom operacijom izvedenom prema nacrtu koji je dao načelnik velikog generalštaba feldmaršal Alfred von Schlieffen. Cilj te operacije bio je da se dobije pohod protiv Francuske. Kada se ona izbaci iz rata, red je trebao doći na Rusiju. Godine 1918. operacija Mihajl imala je za cilj pobjedu u ratu. Već iz toga bilo je jasno kako je njemački veliki generalštab pao kao institucija. Ludendorff je bio još izravniji. On je odbijao uopće upotrijebiti riječ strateg kada su ga zapovjednici armija pitali koji je cilj operacije Mihajl, on im je odgovorio protivim se riječi operacija, probit ćemo rupu u njihovoj liniji, zaostalo ćemo vidjeti. Holger Hervig piše da se Ludendorff nikada nije uzdignuo iznad intelektualne razine pukovnika pješaštva. Smatrao je da samo treba napraviti veliku rupu u savezničkim linijama, onda će se saveznička obrana urušiti. Problem je bio tome da su saveznici, posebno nakon ulaska Sjedinjenih američkih država u rat, imali rezerve koje su mogle zapuniti svaku rupu koju bi probila njemačka vojska. Ludendorff se odbijao suočiti sa stvarnošću. Holger Hörvig piše. Ludendorff nije priznavao da je vojska nakon 18. srpnja na kraju svojih psiholoških i fizičkih sposobnosti. Stalni saveznički udari poslali su je na konopce, poput nekog od udaraca omamljenog boksača. Amjan, Mez, Argon, Flandrija, Sambr i Šelt. Saveznici su jurišali na Zigfridovu liniju. Desetine tisuća njemačkih veterana dezertiralo je. Druge desetine tisuća jednostavno su nestale. Topništvo se pogubilo u velikim povlačenjima. Mnoge pukovnijske povijesti kasnije su svjedočile o demoralizirajućem učinku takozvane prijateljske vatre. Poput boksača koji osjeća da nestaje njegova zadnja šansa da se domogne titule, Ludendorff je odbio prihvatiti poraz. Umjesto toga krivio je za probleme svoje stožari i zapovjednike na bojištu. Tražio je da časnici koriste svoje osobno oružje kako bi riješili slučajeve neposluha, da vojni sudovi dosuđuju još drakonskije kazne za bilo koje kršenje vojnog prava i da se dezerteri masovno pogubljuju. Ludendorff je imao još jednog krivca zašto stvari u ratu ne idu nabolje. Sve veći broj američkih vojnika koji je stizao u Europu i uključivao se u borbe. Doduše zaboravio je kako su oni Hindenburg, kada je trebalo odlučiti u početku neograničenog podmorničkog ratovanja na Atlantiku, odbacili mogućnost da ulazak Sjedinjenih država u rat išta promijeni. A onda je u ljeto 1918. skoro točno četiri godine nakon što je njemačka vojska napala na zapadu, došao trenutak da se i on suoči sa stvarnošću. Walter Görlitz u knjizi Povijest njemačkog glavnog stožera 1657. 1945. piše. 8. kolovoza britanska četvrta armija pod zapovjedništvom generala Rollinsona napala je između Albera i Moreja s obje strane ceste Amiens-Saint-Quentin. Napad je izvelo 600 lakih i teških tenkova. Konjice i oklopna kola držani su u pripravnosti kako bi iskoristili proboj. Šest ili sedam njemačkih divizija potpuno je pregaženo. Oklopna kola su u nekim slučajevima došla do divizijskih borbenih stožera i zarobljavala časnike u stožerima. Bio je to početak kraja. Pješaštvo u povlačenju dočekivalo je trupe koje su im stizale u pomoć s povicima, štrajkolomci. Bila je to pobuna očajnih ljudi koji su potrošili zadnje mrve svoje snage. Savezničkoj nadmoći u tenkovima i zrakoplovima više se nije moglo oduprijeti. Ludendorff je osmi kolovoza nazvao crnim danom za njemačku vojsku i na taj dan, poput udarca, došla je spoznaja da je rat izgubljen. 13. kolovoza 1918. Ludendorff i Hindenburg sastali su se s carem Wilhelmom u belgijskim toplicama Spa. Sastanak je inicirao Ludendorff. Dvojac je dalje govorio o potrebi čvrste obrane, ali Hindenburg je caru oprezno rekao da trebaju početi pregovori o sklapanju primirja. Caro je sve bilo jasno. Nakon sastanka napisao je Došli smo do kraja naših snaga. Rat mora biti okončan i bit će okončan, ali kapitulacijom Njemačke. Taj poraz prvo će koštati cara. Njemačka je postala republika, a on se mora ukrcati u vlak i otići u nizozemsku. Prije toga mu je general Wilhelm Gröner, koji je u listopadu 1918. zamijenio Ludendorfa na položaju kvartir majstora generala, rekao da car više ne može računati na potporu vojske. A onda je u tom porazu nestalo i tijelo koje je bilo ključno za ujedinjenje Njemačke. Veliki generalštab pod Moltkeom starijim donio je Pruskoj najveće pobjede. Pod Moltkeom mlađim i njegovim nasljednicima generalštab je odveo Njemačku u poraz, govori profesor doktor Ozren Žunec. A pa, izgleda da su generalštabi i glavni stožeri, uključivo i njemački, što se tiče Prvog svjetskog rata, dosta podbacili. Njemački plan napada na Francusku je bio zamišljen prema bici kod Kane. Jel? Kad se gleda historiografski, to se sve ne da baš rekonstruirati, ima kontroverzije oko toga. Ali uglavnom, ideja je bila očito ta da se Francusku napadne sa velikim manevrom po desnom krilu i da na taj način zaokruži opkoli Francuze i pada Pariz i da je to vrlo brzo gotovo. Ne. To je bila ideja i odatle potječu one priče za Boži smo doma. Jel? I to je bila isto njemačka ideja kratkog, brzog, manevarskog, dakle munjevitog rata jel, u kojoj se nije ostvario. Taj manevar je izgleda propao iz nekih razloga, doveo do bitke na Marni koju su zapravo izgubili Njemci i ovoga, nije, nije se ostvario taj plan generalštaba koji je bio zapravo na papiru gledano, pa možda da se čak i izveo, možda bi bio kao što je 40. godine, jel, onaj munjeviti rat kroz Francusku, možda bi čak i uspio. Međutim, nisu to više bili ljudi kao Moltke stariji, Šlifeni i tako dalje i nije to bila ta generacija više. Recimo, njemački generalštab je uvijek se bojao rata na dva, na dva fronta ne? i smatrao da, da je to nipošto se ne smije dozvoliti da ratujemo i sa Rusima i sa Zapadom istovremeno. Jel? Dakle, ne možemo dozvoliti rat na dva, na dva fronta. Kaiser, jel, 14. godine, kad je kretale su te mobilizacije, kad je, se nije znalo točno kako će to sve skupa završiti, Kaiser je isto tako u jednom trenu vidio da se Rusi mobiliziraju i da bi moglo od Rusa doći napad. I onda je pokušao spriječiti napad na Francusku, koji je već kao krenuo. E sad, to je interesantno. Jedan od momenata koji je silno e, bio značajan u djelovanju generalštaba njemačkog u 19. stoljeću bila je uporaba željeznica. Željeznice su bile ta inovacija koja je upravo ove ogromne masovne vojske ili sa stotinama, milionima, milionima ljudi mogla relativno brzo prebaciti na mjesta gdje je potrebna njihova, njihov angažman. I generalštab je zaista te vozne redove, da tako velim, dakle, vrlo minuciozno pripremao, uparivao sa operativnim planovima, tako da željeznice voze onako kako vojsci treba i tako dalje. I to je bila jedna, jedna, jedan fiks, da tako velim, ovoga djelovanja i planiranja generalštaba njemačke vojske. Moltke mlađi jel, je ovoga bio načelnik glavnog stožera 14. godine, i sad je car Wilhelm videći da Rusi mobiliziraju da bi moglo doći do napada sa te strane, javio Moltkeu, mlađemu, jel, da obustavi napad na Francusku. nećemo ih izazivati, on, stanimo. Na to je, je <laughs> rekao u telefon caru, ili žao mi je, ali vlakovi su krenuli, ja to ne mogu <laughs> više, više Dakle, ta planska funkcija koja je bila povezana sa Auftrax taktikom, dakle sa prepuštanjem inicijative podređenima i tako dalje, ovdje je totalno zakazala. Dakle, upravo onaj princip kojega su Njemci izmislili, koji je bio tako funkcionalan i tako dobar, se od jedan puta zaboravljen je, isto kao i ove ratna dva fronta, Isto, isto se prešlo preko toga, pa dobro, šta sad nije bitno, možemo i, na dva fronta. Naravno je to završilo, kao što je poznato, loše. Jel? To, to je jako interesantno, recimo, taj njemački glavni stočnik kako je on zakazao 1914. godine. Na početku Prvog svjetskog rata izgledalo je da je veliki generalštab i dalje najbolja institucija takvog tipa na svijetu. Njegov odjel vojnog telegrafa uspio je mobilizirati 3 milijuna 822 vojnika, 119 754 časnika i 600 tisuća konja. Njegov odjel za željeznice koje je vodio Wilhelm Gröner, koji će naslijediti Ludendorfa i reći caru da vojska više ne stoji iza njega, u 312 sati uoči početka rata organizirao je 11 tisuća vlakova. 2150 vlakova, svaki s 54 vagona, prošlo je preko mosta u Kölnu. Taj su most nazvan prema vladajućoj njemačkoj i pruskoj dinastiji prešli između drugog i 18. kolovoza. Svakih deset minuta jedan je vlak prelazio preko tog mosta kako bi dopremio trupe određene za napad na zapadu Europe. Ali taj učinkoviti stroj imao i svoje naličje, koje je Karl Marx nazvao birokratski konstruirani vojni despotizam. Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg rajha piše – Vojna sila i vojna akcija stvorili su Rajh i u tom stvaranju odgurnuli su u stranu legitimne institucije, ponovno iscrtali državne granice i izbacili davno utemeljene tradicije s radikalizmom i bezobzirnošću koje su bacile dugu sjenu na danji razvoj Njemačke. Time su također legitimirali upotrebu sile za postizanje političkih ciljeva do mjere koja je bila daleko veća od one koja je bila uobičajena u većini drugih zemalja, osim kada su se planirala imperijalna osvajanja u drugim dijelovima svijeta. Militarizam u državi i društvu odigraće važnu ulogu u podkopavanju njemačke demokracije u 20. godinama 20. stoljeća i u dolasku Trećeg rajha. Bismarck se potrudio da vojska bude doslovno država u državi, sa svojim izravnim pristupom caru i sustavom samouprave. Reichstag je mogao samo svakih sedam godina odobriti budžet i ministar rata bio je odgovoran vojsci, a ne zakonodavnom tijelu. Ključ posebne pozicije vojske generalštaba bio je u izravnom pristupu caru. Vojni kabinet, tijelo koje je odlučivalo o promicanju časnika, odvojilo se od Pruskog ministarstva rata 1883. U Njemačkoj i nije postojalo Njemačko ministarstvo obrane ili rata, već samo pruski ministar rata kojeg je imenovao car u svojstvu kralja Pruske. Glavni stožer, generalštab, bio je izdvojen iz ministarstva rata. Car Wilhelm II odmah po dolasku na prijestolje stvorio je tijelo nazvano stožer njegovog veličanstva, cara i kralja. Sve je to dovelo do toga da u Njemačkoj nije bila jasna granica između civilne i vojne vlasti. Saveznici su njemačku vojsku nastojali učiniti bezopasnom, ograničili su njezinu veličinu i ukinuli tijelo koje je vodilo, veliki generalštab. Versajskim mirom, ugovorom je bilo predviđeno da njemačka vojska bude svedena na tisuća ljudi i da e, nema više generaštava, plus ostale zabrane tenkova, avijacije i tako dalje, podmornica. I sad je, naravno, budući da je u svijesti Njemaca, a pogotovo njemačke vojske, ta vojska bila uvijek ona koja drži cijelu zemlju. Jel? Dakle, ako nema te sile, ako nema vojske, nema ni, nema ni Njemačke. Njemačka bez vojske nije ništa. Dakle, mi moramo spasiti vojsku. I tu je ono što se dogodilo nakon Tilzijskog mira 1807. godine je vrlo važan, važan moment. Tada je isto izmišljen taj sustav pričuvne, pričuvne vojske. Francuzi su tada nakon velike pobjede kod jedne a šteta su zapravo zabranili Prusima da imaju više od nekoliko desetina tisuća vojnika, isto kao što se dogodilo poslije Prvog svjetskog rata. Dakle, našli su se u istoj, u istoj situaciji. U onoj prvoj situaciji su uh, šanhovski knajzanom izmislili tu pričuvnu vojsku. Ali, dakle, kasnije se ta stvar razvijala na taj način. Dakle, širila se vojska, sad je isto, isto pokušano. Jel? Dakle, ideja je bila da se šef trup namta, dakle to je bila da tako to je zamjena za generalštab u, u ovoj Weimarskoj, u Weimarskoj Njemačkoj general von Sekt je došao na ideju da se zapravo ta mala vojskica koja je ostala jel, profilira, odnosno dizajnira tako da njena obuka bude obuka ljudi za, koji su u stanju zapovjedati sa jednim ili dva stupnja višom postrebom. Ne? Recimo imate poručnika koji vodi ovoga vod, ali njega treba tako obrazovati da u slučaju rata on onda postane zapovjednik čete ili, ili e, bojne, ili dakle satnje ili, ili bojne, da može to preuzeti, da je tako obrazovan i e, spremljen da to može napraviti. Ne? Dakle, tu se stvarala se jedna vojskica koja je bila zapravo vojska vođa, jel, vojska visokih oficira, ali e, podoficiri su bili oni koji su zapravo za oficire bili spremani i tako dalje. Dakle, jedan jako lukavi način da se izbjegne ta odredba o 100.000 vojnika. Da, ali su to vođe, ne, vođe za nekoliko milijuna ljudi, jel? U mjesecima pred kraj rata i na početku postojanja Njemačke republike stvorena je u Weimaru 1919. godine vojska je učinila nekoliko poteza koji su odredili kratku i tešku povijest Weimarske Njemačke. Prvo su u zadnjim mjesecima prije potpisivanja primirja, kada je bilo jasno da je Njemačka izgubila rat, Ludendorff i dio visokih vojnih zapovjednika počeli širiti priču o tome da zapravo vojska i nije izgubila rat, već da je njoj zadan udarac nožem u leđa koji je teško ranio taj su naravno zadali političari, prije svega oni koji su istvorili republiku. Ta dolh štos legende odigraće ključnu ulogu u rastu desničarskih pokreta, pa i nacionalsocijalističke njemačke radničke partije. Kada se nakon stupanja na snagu primirja vojska počela vraćati kući, generalštab je shvatio da više ne kontrolira tu vojsku. Ona je ili odlazila kući ili se priključivala revolucionarnim snagama. Revolucija u Njemačkoj počela je pobunu mornara u ratnoj luci Kiel. Što je tada generalštab napravio, opisuje Walter Görlitz. 16. prosinca svi časnici glavnog stožera koji su bili u Berlinu u to vrijeme sastali su se u staroj crvenoj kući na Königsplacu kako bi raspravili o svom položaju. Četiri dana kasnije došlo je do drugog sastanka i tom je prigodom Schleicher iznio određene vrlo jasne ideje. Vlada, tvrdio je, nema učinkovite poluge moći. Takve poluge moraju biti stvorene i predložio je da se ta potreba zadovolji stvaranjem dobrovoljačkih odreda. Tako su stvoreni Freikorps, paravojni desni odredi nazvani po gerilcima koji su u Pruskoj napadali francusku vojsko koja se povlačila s pohoda na Rusiju. Freikorps su bili ključni za gušenje revolucije u Berlinu i Münchenu, a onda i za razbijanje velikih radničkih štrajkova. Freikorps su tada ubili ili pogubili na tisuće ljudi. Na kraju su se Freikorps i dio vojske okrenuli protiv vlade Nove Njemačke, ali pokušaj puča, nazvan prema njegovim vođama Kapu i Lutvicu, pro pove kada su socijaldemokrati pozvali radnike u pomoć koji su stupili u generalni štrajk koji je paralizirao Njemačku. Nakon tog puča vojska je odlučila ponovno odrediti svoj položaj. Christopher Clark u knjizi Željezna kraljevina, usponi pad Pruske 1600-1947 piše. Načelnik vojnog zapovjedništva nakon ožujka 1920 bio je Hans von Zekt, pruski karijerni stožerni časnik rodom iz Šlezvih Holštajna, koji se na početku odbio suprotstaviti puču Kapa i Litvica, ali se onda nevoljko svrstao uz vladu kada pučisti nisu uspjeli. Pod njegovim lukavim vodstvom vojno zapovjedništvo usredotočilo se na izgradnju njemačke vojne snage unutar uskih parametara nametnutih u Versaju i suzdržavao se od vidljivih političkih intervencija. Ipak, vojska je u mnogim pogledima ostala strano tijelo unutar tkiva Republike. Njezina odanost nije bila prema postojećoj političkoj vlasti, nego prema tom stalnom i neuništivom tijelu, Njemačkom rajhu. U eseju objavljenom 1928. Zekt je iznio svoje poglede na status vojske unutar republikanske države. Priznao je da vrhovno vodstvo države mora kontrolirati vojsku, ali je također inzistirao da vojska ima pravo zahtijevati da se njezinom udjelu u životu i biću države da puni obzir, ma što god to značilo. Još je riječitija bila njegova primjedba da je vojska podložna samo državi kao cjelini, a ne pojedinim dijelovima državne organizacije. Pitanje tko ili što zapravo utjelovljuje tu cjelinu ostaje neodgovoreno. Iako je primamljivo čitati te riječi kao šifriranu artikulaciju kriptomonarhizma, u kojemu je odanost usredotočena ne na državu, već na prazno prijestolje otišlog cara i kralja. Druga stvar je što je von ovoga, e, smislio, je da recimo taj generalštab je samo prijevidno potonuo. Ne? Dakle, on je zamaskiran, on je u tom trupu namtu i dalje postojao. Nosili su se, kao što vi kažete, ovoga, ove crvene oznake generalštaba, to je ostalo, iako je to trebalo maknuti. A sad ovoga, neke komisije koje su stalno dolazile u Njemačku da gledaju da je to sve razoružanje, da li ide kako treba i tako dalje, nisu baš puno obraćali pažnju, ali to je bio jedan važan moralni moment, neko je odražavao tu struku i vjeru u, u, njemačku, u njemačku vojsku. S druge strane, ono što su ovoga, Njemci vrlo pametno i lukavo riješili, to su bile ove zabrane tehničkih vidova, odnosno rodova, jel, dakle zabranjene su bile podmornice, e, zrakoplovstvo i tenkovi. To su oni sve u kooperaciji sa drugim državama rješavali, recimo podmornice sa Holanđanima, a Tenkovi avione sa sovjetskom državom. Jel, dakle, to su, padale su ove eventualno neke ideološke, e, ideološke razlike i tako da je onaj Tuhačevski i ekipa Jakiri i tako dalje koji su stradali onda po Stalinom, a koji su zapravo bili nositelji te modernizacije i ovoga, zapravo te kopneno-zračne bitke, da tak velim, jel, koje su oni zamišljali za sovjetsku, za sovjetsku taktiku i za operatiku sovjetsku prije svega, su zapravo e, dobili tak da su Njemci e, morali te svoje sitne, male resurse koji su im uopće ostavljeni, jel, zapravo negdje drugde negdje drugde rješavati, pa su to rješavali kod Sovjeta, pa su i Sovjeti od toga profitirali. Jel. Dakle, dakle, sovjetska vojska isto Crvena armija je isto imala profit od toga da su Njemci s njima, s njima surađivali. Tako da je von Sekt napravio zaista ono sjajan posao. Za obrazovanje generalštva oficira je također bilo podzemno na neki način. Ono je imao tečajeve, razasute po cijeloj zemlji. Ne, nije bilo, Kriks akademije je bilo zabranjena. Jel? Dakle, niste imali ovu najvišu vojnu školu, jer to ne. Mislim, tam nastaju ti oficiri. ali on to smislio kao jedan niz tečajeva koji su ovoga, zapravo određene segmente te generalštabne struke ljudima predavali, jel, koji su ljudi tamo učili, onda bi otišli u drugi takav centar i nešto drugo naučili i tako dalje. Tako da to je bilo vrlo ingeniozno, ingeniozni način da se vojska spada. Kad je Hitler došao na vlast i odlučio da se sad militarizira, cijela pričom njemu je posao bio vrlo jednostavan. Jel? Recimo, pitanje je koliko vremena bi trebalo da vi od, ne znam, od 100 tisuća ljudi u vojsi dođete do vojske od 5 milijuna ljudi, a da je to, da, da krećete ni od čega, ne, da je tabula raza, jel, da nemate ni, ovo je sve bilo pripremljeno, ne, o to je sve bilo, sve je bilo gotovo, sve je bilo riješeno, jel, dakle, usprko cijeloj toj zabrani, Fonsekt i, i, ekipa su uspjeli tu vojsku e, rekonstruirati u času, nikakvog problema nije bilo da se ogromna vojska napravi, zahvaljujući upravo tim pripremama, tako da zabrana generalštaba nije niš pomogla. Hans von Zegt bio je podrijetlom iz aristokratske obitelji, tako je izgledao i tako se ponašao. Nosio je monokol na lijevom oku, a svima koji nisu bili sigurni koji su njegovi politički stavovi, sve je bilo jasno kada je za boje novog Reichswera vojske Vajmarske Njemačke odabrao stare boje carske Njemačke, crvenu, bijelu i crnu. Prema ustavu Republikanske Njemačke vrhovni zapovjednik u miru je bio ministar rata. To je bio Gerhard Noske, socijaldemokrat koji je vodio gušenje revolucije 1918. na 19. Glavna vojna funkcija bio je načelnik zapovjedništva vojske. Ta je funkcija imala niz odjela. Jedan od njih bio je trupanamt. Ta institucija je bila najbliža nekadašnjem generalštobu. Godine 1920. u Trupanamtu je bilo oko 60 časnika. Glavni kandidat za načelnika zapovjedništva vojske bio je von Zekt, ali Noske uspio da se na tu dužnost imenuje general Walter Reinhardt. Noske nije htio Prusa na toj dužnosti. Reinhardt je bio rodom iz Stuttgarta, a bio je jedan od rijetkih generala koji su odmah stali u službu Republike. Ali Reinhardt je brzo dao ostavku i von Zekt je preuzeo mjesto načelnika vojnog zapovjedništva. Kako je otprije bio na dužnosti dužnosti načelnika Trupanamta, te su se dvije dužnosti spojile u njegovoj osobi. Richard J. Evans piše. Zekt nije oklijevao intervenirati protiv izabrane vlade kada je vjerovao da je ona išla protiv interesa Rajha. Čak je jednom i razmišljao o preuzimanju dužnosti kancelara s programom koji je sadržavao centralizaciju Rajha i smanjenje autonomije Pruske, ukidanje sindikata i njihovo nadomještanje profesionalnim komorama, nalik na one koje su kasnije stvorene u Mussolinijevoj Italiji i opće suzbijanje svih tendencija usmjerenih protiv postojanja Rajha. Na koncu, on je uspio u rušenju vlade, ali nije uspio postati kancelar. To će uspjeti jednom od njegovih nasljednika, generalu Kurtu von Schleicheru, koji je pripadao najužoj skupini Zektovih savjetnika. S dolaskom generala von Schleichera na kancelarsku dužnost počeli su zadnji mjeseci Weimarske republike. Manevri desnih političara da iskoriste nacionalsocijalističku njemačku radničku partiju rezultirali su imenovanjem Adolfa Hitlera za kancelara. Nakon dolaska nacista na vlast, Reichswehr će brzo doći pod njihovu kontrolu. Na koncu će njemački časnici položiti prisegu vjernosti Adolfu Hitleru kao Fireru, vođi. Bio je to početak konačnog kraja njemačke vojske i generalštaba. Za to vrijeme na istoku Europe stvarala se vojska koja će odigrati ključnu ulogu u uništenju njemačke vojske i njezinog generalštaba. Početak te vojske i vezan je za carsku Njemačku. U siječnju 1918. službeno je osnovana radnička i seljačka crvena armija. Sljedećeg mjeseca centralne sile, Njemačka i Austrugarska, krenule su u napad na Sovjetsku Rusiju kako bi ju prisilile na potpisivanje za nju nepovoljnog mira. U takozvanom 11-dnevnom ratu njemačke i austrugarske snage napredovale su više od 200 km i nisu naišle na otpor. Bilo je jasno da nova država treba i novu vojsku. U ožujku 1918. Lav Trotski, do tada narodni komesar za vanjske poslove, imenovan je za narodnog komesara za vojsku i mornaricu. Regruta nije nedostajalo i prije revolucija imala svoju crvenu gardu, ali trebalo je ljudi koji su znali vojnu vještinu, a takvi su služili carskom režimu. Revolucija je našla načina da ih pridobije. Evan Maudsley u knjizi Ruski građanski rat piše Časnici koji su početkom 1918. pitani da objasne zašto su pristali služiti režimu koji je odbacivao vjeru, cara i domovinu, mogli su se složiti s generalom Parskim, nedavno imenovanim zapovjednikom sjeverne obrane. Znate, rekao je bolševiku Bonč Brujeviću, ja sam daleko od tog socijalizma koji vaši revolucionari propovjedaju ali spreman sam časno raditi ne samo s njima, već sa svakim, čak i s vragom i njegovim sljedbenicima, ako će to spasiti Rusiju od njemačkog robstva. Trotski e, i Sovjeti su brzo shvatili da od neke revolucionarne vojske koja baš ništa ne ne nasljeđuje od, od prethodne, koja ne uči ni na čemu što je nekada bilo i koja, dakle, sasvim nešto novo uvodi, ovoga neće biti ništa i zbog toga su Sovjeti angažirali mnoštvo, ja ne znam koji je broj, bio mnoštvo carskih oficira u crvenoj armiji i Trotski je isto koji je bio veliki ideolog i tako dalje, ovoga je također radio na tome i pogotovo štabni oficiri su bili ti koji su bili gotovo isključivo iz, iz carske vojske. To je ideja bila da, da mi moramo uzeti oficire koji su školovani oficiri, naprosto zato da bismo mogli voditi operacije. Jer bez školovanih oficira, bez pripreme, bez planske pripreme, bez planiranja svih elemenata koji su potrebni za vođenje borbe, i zato su uzeti ti carski oficiri. I ti carskih oficira je bilo užasno mnogo. Neki su bili na iznimno važnim mjestima, recimo Šapošnikov. On je bio carski pukovnik, ja mislim, možda je već bio i general u carskoj vojsci. I on je preuzet, dakle on je došao u crvenu armiju i tamo je na kraju negdje 30. godina postao načelnik glavnog stožera Crvene armije. Dakle, carski oficir je bio načelnik glavnog stožera Crvene armije. Onda je podnio ostavku zbog finskih nevolja, poraza u ratu sa Finskom, ali se opet kasnije na početku rata vratio. Bio je e, iznimno dobar i blizak suradnik sa Stalinom je bio jedini čovjek koji je smio pušiti u Staljinovom uredu. Ja. Samo je Stalin smio pušiti, ali drugi nisu smjeli pušiti, <laughs> dimnje to bilo. A Šapušnikov je bio jedini koji je smio pušiti i bio je čovjek kojega je Stalin pitao za sve i koji je, koji je bio na neki način vojni tutor Stalinu. Stalin isto nije bio on nema niti pet minuta formalnog vojnog obrazovanja, nikad nije išao ni u kakvu školu, nije išao na teologiju, mislim, onda to je, to je njegov fakultet bio. I tako da je, bilo mu je potrebno da kao vojskovođa i u drugom svjetskom ratu i generalisimus kasnije, dakle ima neka znanja o tome, to je Šapošnikov riješio. U, u karijeri tog čovjeka vidite zapravo jednu nevjerojatnu stvar, ne? dakle da je jedna ideološki tak snažna pojava kao što je crvena armija, ona ga vrlo jednostavno koristi ljude koji su iz drugih režima, iz drugih ideoloških, političkih opcija i tako dalje, uopće ne pitajući ništa, važna je struka, važno je znanje. Časnički zbor Crvene armije činili su neki od najpoznatijih časnika carske vojske. General Aleksej Aleksejević Brusilov koji u ljeto 1916. carsku vojsku vodio u jednu od njezinih rijetkih velikih pobjeda. Ta će ofanziva i dobiti ime po njemu Brusilovljeva. U svibnju 1920. objavio u dnevniku Pravda poziv svim bivšim časnicima, gdje god oni bili, da stupe u redove Crvene armije. Brusilov će do umirovljenja 1924. biti vojni savjetnik vlade Sovjetske Rusije, kasnije Sovjetskog saveza, inspektor Konjice nisu samo visoki časnici bili važni crvenoj armiji. Orlando Fajgs u knjizi Narodna tragedija, Ruska revolucija 1891. 1924. piše. Rat je bio demokratizirao sve. Otvorio je kanale za napredak milijuna seljačkih sinova. Njihove simpatije bile su čvrsto na strani običnih vojnika i bilo koje nade da bi mogli biti most između časnika iz plemenitih obitelji i trupa bile su krajnje loše zamišljene. Bila je to radikalna skupina, pismena, društveno mobilna i dezorijentirana, brutalizirana ratom, koja će voditi pobunu od veljače, revolucionarne vojne komitete i na kraju tijekom 1917. dovesti do stvaranja vlasti Sovjeta. Mnogi od zapovjednika Crvene armije poput Čapajeva, Žukova, Rokosovskog bili su dočasnici u carskoj vojsci, poput maršala u Napoleonovim ratovima, koji su započeli svoj ratni put kao dočasnici u kraljevoj vojsci. Narednici Prvog svjetskog rata postaće maršali Drugog svjetskog rata. Tako da su mnogi, velim, štabski oficiri iz carske vojske i oficiri, stavljeni u štavove i onda radili tamo, kako su ovi rekli, pod nadzorom. I tu je onda došlo do jedne čudne e, čudnog razvoja situacije, to, su, to je uvođenje komesara u crvenoj armiji, koji su bili izvorno postavljeni da paze na te carske oficire, da ne bi oni nešto protiv revolucije radili. Jer, razumijete, tako imate mogućnost da pokrenete, ne znam, nekakvu konjičku eskadronu, ovoga, mislim, onda možete i, i protiv nas pokrenuti. Ne? Izdaja je još gora što, što imaju sredstva na raspolaganju da su uvedeni komesari koji su onda budnim okom pratili šta ovi, šta ovi rade. E sad, ta, ta je interesantna ta institucija komesara je bila zapravo, prva ideja je bila da, da prate ove carske oficire, da ih kontroliraju, a kasnije se to pokazalo kao dobra ideja da partija kontrolira, kontrolira vojsku. Jer i vojska je sama već sumljiva sama po sebi. Ona e, teži svojoj, da e, tako velim, autonomiji. Ona teži tome da, da bude sama na sebi utemeljena, a ne da sluša nekoga druga. A to za partiju nije bilo prihvatljivo i zato su postavljeni komesari, velim, u ovome drugome dijelu zato da partija kontrolira, ne više sad ove carske oficire, oni su otišli s vremenom, jel? nego ovoga, njihove crvenoarmijske oficire da ih kontroliraju kako bi bili na liniji, na liniji partije. Jel? I onda je došlo do toga da je zapravo postojalo dvojno zapovjedništvo, jel, dakle i komesari i zapovjednik su mogli davati iste naredbe, mislim ono, jedan i drugi su imali pravo naređivanja, izdavanja zapovjedi, što se pokazalo u nekim slučajevima potpuno katastrofalnim. Nije bilo ovoga duha kojega Moltke i ove, ove esprit de corps koje je, nije uvijek bilo nužno prisutno, tako da tu ste imali veliki, velikih problema da se ova dva usuglase. Tako da su ti komesari čas uspostavljanje, čas opet ukidani tako nekoliko puta, mislim da četiri, pet puta su postavljani i ukidani u Sovjetskoj, u Crvenoj armiji, pa i kod nas u nas su postojali, negdje do 53. godine su postojali komesari, ali su kao ukinuti, njih je zamijenio pomoćnik komandanta za moralno-politički rad, ne, za političku djelatnost, što bi se reklo. Ovoga, tako da je ovoga, ta interesantna taj razvoj od e, kontrole ideološki neprihvatljivih, ali stručno nužnih suradnika i do ovoga, kontrole u jednoj totalitarnoj diktaturi. Jel? Dakle, di partija mora se to ovoga, kontrolirati. To, to je interesantan taj spoj nekoliko funkcija koje se u jednoj priči pokazuju. Vojni povjesničar Michael Howard u knjizi Rat u europskoj povijesti piše da je vjerojatno najveći vojni izum 19. stoljeća bio pruski generalštab. Stvorio ga je Scharnhorst nakon teških poraza koje je pruska vojska pretrpjela od Napoleonove. Sve one specijaliste za logistiku, inženjeriju, željeznice, oružje, telegraf, koji su u drugim vojskama časnici koji su zapovjedali trupama ili prezirali ili se prema njima odnosili kao prema birokratima, Šanhost je pretvorio u elitu, srce vojske. Moltke stariji otišao je korak dalje. Karijerne stožene častnike slao je i da zapovjedaju trupama kako bi dobili svo potrebno iskustvo za vođenje vojske. Brzo su i druge vojske počele kopirati taj koncept. Najdalje su u kopiranju otišle oružane snage Sjedinjenih američkih država. Združeni stožer ima dugu priču, međutim ono, ključno je, ključno razdoblje je drugi svjetski rat. U drugom svjetskom ratu je došlo do pogotovo na Pacifiku, je došlo do združenih operacija. Dakle, tu ste imali i mornaricu, i kopnenu vojsku, i marince. Dakle, marinci su poseban vid vojske u oružanim snagama SAD-a. Dakle, oni su isti, isti rang imaju kao i kopnena vojska, mornarica i zrakoplovstvo. Dakle, imali ste zapravo jedan, jedan teatar, jeli, jedno ratište, na kojem su svi trebali sudjelovati. Mornarica je imala svoju avijaciju pa je to bilo utoliko lakše, ali je Mornarica isto morala surađivati za prevoze i tako dalje, morala surađivati sa, sa drugim vidovima, dakle i sa kopnenom vojskom i sa marincima koji su opet s njima morali međusobno i tako dalje. Dakle, Marinci su jedna posebna ono, hibridna e, situacija da su oni na moru, ali su istovremeno kopnena vojska. Jel? Dakle, to je, onda možete misliti koji su problemi morali postojati između zapovjedništava tih ovoga zašto mi, a ne oni i tako da kako to inače ide a s druge strane imali ste po prirodi stvari vrlo jake osobe i osobnosti koje su bile na visokim zapovjednim dužnostima. Imali ste s jedne strane generala MacArthura, dakle kao generala kopljene vojske, koji je bio vrlo jaka, jaka osobnost, jer poznate su njegove <laughs> skapade i kasnije i u Korejskom ratu i traženje da se atomska bomba je pusti na Kinu i Koreju. I dakle, tu je bilo ovoga osoba jedna koja je zbilja veća od sebe, da tako velim, jel? veća od života što vele Amerikanci. I sa druge strane ste imali u mornarici admirala Nimica koji je isto bio nemoguć, mislim, ono je isto jedna ogromna, ogromna energija, ogromni ego i tako dalje. Ego, uh, je poznat po tome što je sam dizajnirao svoju kapu, što je nezamislivo u ovoj, mislim, svi moraju imati iste, ali, dobro, on je sam dizajnirao svoje i tako dalje. Nimic isto bio čovjek koji nije baš bio naročito <laughs> demokratičan i tako dalje, bio pun energije, pun ega i pokazao je zbilja to u najboljem, u najboljem svjetlu. Ja stvarno je bio iznimno uspješni e, mornarički zapovjednik. I sad je trebalo na neki način takve jake osobnosti, onda takve razlike u vidovima, jel? dakle, je trebalo na neki način pomiriti i onda je došlo do tog združenog, odnosno to su zapravo združeni načelnici štabova, da tak vjerujem. To nije združeni štab, nego združeni načelnici štabova, u kojem prije svega postoji predsjednik toga, kao komiteta i njegov zamjenik. To može biti iz bilo koga vida. Onda imate predstavnika kopnene vojske, mornarice, marinaca, ove sigurnosti i sjedi ujedno i ovaj predstavnik, ali bez prava glasa, obalne straže. General Douglas MacArthur bio jedan od najpoznatijih američkih zapovjednika u drugom svjetskom ratu. Ali kako to piše Max Hastings u knjizi Odmazda bitka za Japan 1944. 45. on je bio i paranoik čija se paranoja povećavala kako se rat bližio kraju. Svaki put kada ne bi dobio snage koje je tražio, to je pripisivao izdaji i sabotaži. General Dwight Eisenhower, vrhovni saveznički zapovjednik u Europi, nekada je kao pukovnik služio pod MacArthurom. Kada je američko ministarstvo financija krenulo u prodaju ratnih obveznica, na kojima je prvo bilo Eisenhowerovo ime, pa onda tek MacArthurovo, MacArthur je zaprijetio da će tražiti da se njegovo ime ukloni s obveznica ako poredak ostane takav. MacArthur je o sebi imao veliko mišljenje drugi visoki zapovjednici nisu dijelili to mišljenje. Mnogi su vjerovali da njegovo inzistiranje na prodoru po jugozapadnom Pacifiku nema nikakvo strateško opravdanje. MacArthur je prema tim kritičarima zagovarao taj pravac samo kako bi se triumfalno vratio na Filipine, odakle su ga japanske trupe istjerale 1942. Max Hastings piše. Uz rizik da ispadnem naivan ili jednostavno glup, napisao je general St. Clair Street, kasniji zapovjednik 13. zračne sile, u listopadu 1942. kada je procjenjivao stanje u zapovjedništvu na Pacifiku, glavna prepreka suvislom vojnom rješenju problema je general MacArthur. Čak i predsjednik u odnosu prema tom generalu možda ima svezane ruke. Što prije MacArthur ode s Pacifika, mislio je Street, to ćemo prije moći uspostaviti racionalnu zapovjednu strukturu na tom ratištu. General MacArthur je kod nekih zapovjednika izazivao provale bijesa. Admiral Ernest King, vrhovni zapovjednik američke mornarice, znao je na sjednicama Združenog stožera zbog MacArthurovih odluka ili traženja zapasti u takvo stanje bijesa da ga je načelnik Združenog stožera general George C. Marshall morao prekidati udarcima šake o stol. I to su bili razlozi da se 1947. zakonom o nacionalnoj sigurnosti regulira rad Združenog stožera govori profesor doktor Ozren Žunec. E sad to je jedno, jedno tijelo koje je zapravo isključivo savjetodavno. Oni su prvi vojnici u zemlji, najviši vojnici u zemlji i oni su zapravo savjetnici e, vrhovnog zapovjednika, to jest predsjednika SAD-a. Preko njih ne ide niti jedna zapovjed, to je interesantno. Ne? Dakle, zapovjedi idu od predsjednika kao vrhovnog zapovjednika do ministra obrane i od ministra obrane dalje na, na ova na E, teritorijalna zapovjedništva neko što ima to, centralno zapovjedništvo Azija, Pacifik, Europa i tako dalje. Tu je pozicija tih združenih šefova štabova, dakle to su šefovi štabova svih ovih, oni su ex officio su članovi toga odbora. Ali to je, to je više odbor, nego li, to nije zapovjedništvo, nije čak niti štab. Mislim, oni svi, svaki ima svoj štab u, svoje, u svojoj kući i taj cijeli komitet ima svoj, svoj štab. Ali on sam nije štab na neki način. On je zapravo jedno mjesto gdje se stvari dogovaraju. I to je jako važna funkcija gdje se razne ideje ventiliraju. Važna je funkcija da vi imate jedno smirujuće tijelo koje je kompetentno i koje je zapravo savjetodavno utoliko što ono samo nije opterećeno odgovornošću za zapovjedanje. Odgovornost za zapovjedanje je dosta histerična. Mislim, vi morate zapovjed izdati, morate kontrolirati. To je, ono, recimo, tako jedno strateško razmišljanje teško može u takvim uvjetima funkcionirati kad se vi morate javljati na sto telefona i tako dalje. Dakle, združeni stožer ima taj, odnosno združeni načelnici štabova, <laughs> jel, kako se to službeno zove, jel, Joint Chiefs of Staff, su zapravo jedno tijelo koje izgleda na prvi pogled kao nekakav debatni klub, ali nije zapravo. Oni su ključni, oni su najviši vojnici u zemlji, njih se sluša ali oni ne izdaju zapovjedi. Mislim, to je jako važno za njihovu poziciju jer su na taj način oslobođeni ovoga svakodnevnoga e, zapovjedanja i te gnjavaže sa snabdjevanjem, neposlušnim zapovjednicima, e, problemima sa vremenom, trenjem, što bi rekao, što bi rekao Klauzevic i tako dalje, nego mogu se zbilja baviti, baviti idejama koje imaju. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.